Fox, de Fox. Ranije smo pričali o Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, njegovoj novijoj povijesti, uspjesima, projektima i planovima za budućnost. Najstarija sastavnica Osječkog sveučilišta godinama je razvijala svoje studijske programe i smjerove. Koji su to studijski programi i smjerovi rekao nam i prodekan za nastavu, profesor doktor Krunoslav Zmajić. Pa evo što se tiče samo Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku mogu istaknuti da mi zaista imamo sve studijske programe unutar same vertikale, što znači u da imamo prediplomski stručni studij, s tim da se on izvodi jedan dio na našem dislociranom studijskom programu u Vinkovcima. Tamo imamo dva studijska programa, to su u stvari poljoprivredna mehanizacija i agrarno poduzetništvo. U istom momentu u Osijeku imamo također dva studijska programa, to su u stvari bilinogojstvo, smjera ratarstvo i imamo ovaj, studente zootehnike. Svakako da ono što je karakteristika i dobro reći za taj prediplomski stručni studij, on u stvari podrazumijeva da nakon završetka studijskog programa studenti, odnosno dobiju naziv stručnog prvostupnika i imaju 180 ECTS bodova, što u načelu znači da uz određenu e, ispite razlike mogu nastaviti u vertikali na samome diplomskom sveučilišnom studiju. Ono što su cjelokupni, odnosno ti programi koncipirani, e, sva četiri studijska programa bazirani su velikim dijelom na stručnoj praksi, tako da negdje studenti koji završe te studijske programe imaju negdje oko 750 sati stručne prakse, a preostali dio uglavnom se odnosi na teoretsku i praktičnu nastavu, odnosno dio laboratorija koja se u stvari izvodi u različito pojedinim studijskim, studijskim programima. S druge pak strane, kada govorimo o prediplomskom sveučilišnome studiju, također imamo u stvari jedan studijski program koji se zove poljoprivreda. Unutar toga studijskog programa poljoprivreda imamo pet smjerova. To su u vertikali agroekonomika, to je bilinogojstvo, zootehnika, hortikultura i mehanizacija. Također studenti dobijaju naziv završeni prvostupnik sveučilišnog studijskog programa poljoprivreda, odnosno određenog studijskog programa koji su studenti završili. također imaju 180 ECTS bodova kada dobiju tu samu diplomu i imaju mogućnost nastavka studija izravno na diplomske sveučilišne studije bez ikakvih ispita razlika i svega drugoga. Možda razlika ili specifično za razliku od e, stručnih studijskih programa, tu imamo znatno manje prakse, odnosno imamo 75 sati prakse koje ga studenti moraju proći, uz svakako terensko nastavu laboratorijske vježbe koja se odvija na pojedinim studijskim programima i karakteristika je u stvari da mi kroz te prediplomske specijalističke studije već tada želimo na neki način osposobiti i osposobljavamo studente da oni mogu organizirati e, određenu poljoprivrednu proizvodnju, da li ona bila na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima ili se ona odvijala u velikim e, trgovačkim, odnosno velikim poslovnim subjektima. E, ono što je na neki način ugledano u studentima prediplomskoga, njihov krajnji cilj svakako je nastaviti dalje na master studijskom programu, odnosno upisati diplomski sveučilišni studij. U tom diplomskom sveučilišnom studiju <clears throat> kao fakultet išli smo ka specijalizaciji na pojedine grane unutar toga, tako da smo u nekoj vertikali ostali paralelni, tako da recimo imamo studijski program agroekonomika, E, imamo također studij biljnog vojstva, ali studij biljnog vojstva sada grana na četiri e, smjera, tako da imamo po pojedinim specifičnostima kao što je biljna proizvodnja, e, oplemenjivanje i sjemenarstvo, zaštita, bilja. Kada je u pitanju pak opet recimo hortikultura, nju smo također granali na vočarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, gdje imamo dva smjera, vočarstvo i samo Eh, ovaj, vinogradarstvo i vinarstvo s jedne strane, s druge strane pak opet imamo eh, proizvodnju eh, cvijeća i povrća kao jedan poseban studijski program i imamo ekološku poljoprivredu kao takvu. Uz to također imamo zootehniku, ona ima tri svoja smjera, ona ide na hranbu domaćih životinja, specijalna zootehnika i lovstvo i pčelarstvo kao takvo. Poljoprivredna mehanizacija, odnosno mehanizacija ostaje i dalje samo mehanizacija i na neki način s time se u stvari poljoprivredni fakultet e, odnosno e, zaokružio cijelu cjelinu unutar same poljoprivredne proizvodnje i za potrebe na tržištu rada za područje cijele istočne, e, cijele istočne Hrvatske. Hoćete se javiti? E, šta je sa postdiplomskim, onda studijima, je tako? Da, da. Također mi imamo mogućnost znači, za dalju specijalizaciju, to su nam u stvari poslijediplomski studij, imamo diplomske specijalističke studije, oni traju godinu i pol dana, tu se dobije još veća specijalizacija, tako da imamo recimo upravljanje, upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom kao jedan od specijalističkih e, studijskih programa, Također postoje i drugi specijalistički programi unutar samoga stočarstva, odnosno unutar samoga ratarstva, a ono što je u stvari na neki način e, kruna, to su u stvari doktorski studiji. Imamo jedan doktorski studij koji se zove poljoprivreda, ali u toga, unutar toga doktorskog studija imamo sedam smjerova, od smjera agroekonomike pa do e, i programa ratarstva, odnosno bilnogojstva, zootehnike, i svega drugoga unutar toga. Tako da smo jako široki u stvari omogućujemo stjecanje doktora, odnosno doktorata, odnosno doktora znanosti iz cjelokupnog područja a, biotehničkih znanosti, odnosno iz cijelog područja same poljoprivrede kao takve. Jesmo prešli sve, jesmo. E, zanima me, sad ste spomenuli doktorske, koliko je možda izašlo ovaj, doktora znanosti sa poljoprivrednog fakulteta u jako puno, jel? Da. da. da, što se tiče ovaj, doktora, mi možemo reći da mi u stvari upišemo, s obzirom na ove studijske programe kakve jesu, upišemo negdje otprilike između 20 do 25 eh, doktora znanosti, ono što mi se možemo pohvaliti da veliki dio tih doktora znanosti u stvari, odnosno budućih doktora znanosti, studenata na doktorskom studiju dolaze iz privrede, odnosno iz samoga gospodarstva, gdje stječu određene dodatne kompetencije kako bi mogli eh, transferirati to znanje i u svoje gospodarske gospodarske subjekte, odnosno za cjelokupno gospodarstvo i s tim smo veoma ponosni, a možemo reći na godišnjoj razini to bude negdje između 3 do 5 doktora znanosti. Kreće nova akademska godina, Brucošima je potrebna malo veća podrška oko upisa u prvu godinu i snalaženja na fakultetu. Tko to najbolje radi nego studentski zbor? Kako vam studentski zbor Poljoprivrednog fakulteta može pomoći, reći će nam predsjednik zbora Dominik Razman. Odmah pri upisima imamo direktan kontakt sa Brucošima, mi im pomažemo direktno da se upisuju na fakultet, e, mi im pokazujemo gdje je referada, objašnjamo gdje gdje ko šta stoji, šta radi na fakultetu. Također kada krenu, odmah ih se, kada dođu na upise, odmah ih se informira da na našim službenim e, stranicama na Facebooku imamo službeni profil, službenu web stranicu i da sad e, preko toga najčešće komuniciramo sa brutošima, tamo se oni mogu informirati o svemu. U rad studentskog zbora može se svaki student e, fakulteta i brucaš i više godina uključiti, bez obzira što nije na papiru u studentskom zboru. S, nama i treba podrška naših studenata posebno za projekte koji dolaze, to su na primjer studentski časopis Fenix, tražimo autore e, članaka, studenti mogu slobodno nam poslati neke svoje članke, mi ćemo ih objaviti, stižu nam mnogi projekti, na primjer Karijera Day, PFOS, Agro PFOS Day i e, okrugli stolovi s nekim poduzetnicima kojima u kojima želimo tim projektima zapravo nekako da naši studenti ostvare prvi kontakt s nekim možda budućim poslodavcima i tu nam svakako uvijek treba podrška studenata i svako se može priključiti u radu studenta, studentskom zboru. A sadašnji, sadašnji studentski zbor je izabran na mandat od dvije godine, znači do 2019. godine i onda će se tada raspisati novi izbori i onda se tada još može službeno jel, ući u studentski zbor, ali do tada nema nikakvih problema. Studentski zbor je apsolutno otvoren za sve studente. Kreće drugi dio emisije kada pričamo o studentskoj e, strani priče. E, sa mnom je studentica druge godine preddiplomskog studija hortikulture Anja. E, kao i uvijek ranije govorimo općenito o poljoprivrednom fakultetu i svim njegovim studentskim programima. Jedan od njih je i hortikultura Anja. Druga godina tek krenula, iza tebe je prva godina, znači da si zapravo sve uspješno riješila. E, vrati se na onaj početak e, srednje škole, e, zašto si upisala poljoprivredni fakultet općenito i zašto baš hortikultura? Lijep pozdrav svima, pa ovako hortikultura zašto? Pa u principu dok sam bila nekako srednja škola, jako sam se zanimala u biti za uređenje, prostora, uvijek sam ja svoju sobu sam nešto sređivala i to i mami sam često pomagala u vrtu i tu je zapravo nekako krenula ta ideja da bi možda nešto htjela se baviti nekim uređenjem i sad nisam se mogla odlučiti da će to biti uređenje prostora da, e, unutrašnjih ili vanjskih, ali obzirom da volim biti na svježem zraku i uvijek se trudim biti u prirodi, onda sam se ipak odlučila za ovaj uređenje vrtova i zapravo u konačnici hortikulturu. Eto. kad bi razdvojili tu riječ hortikultura, kultura sama po sebi zapravo označava jedan niz različitih ponašanja, ali kad govorimo o prirodi, onda to zapravo je, znači nešto drugo. Jel možemo razdvojiti tu riječ hortikultura? Pa možemo, da zapravo, zato što dolazi od latinske riječi hortus, što znači vrt, i kultura, jel, što znači uzgoj, e, razvoj i oplemenjivanje manje, e, pa eto onda kad spojimo te dvije riječi dobijemo znači e, uzgoj i odnosno e, razvoj vrtova. Osim razvoja vrtova i nekakve one slike koje možda vidimo i na televiziji gdje sad su možda popularni šovi od kao što si spomenula uređenje interijera, ali isto tako uređenje vrtova što zapravo kad prije nego što dođemo do te faze kada možemo uređivati kad znamo sve što zapravo znači hortikultura? Pa ima tu jako puno toga što ni sama nisam znala kad sam zapravo uh, upisivala fakultet, ali uh, tipa da moramo učiti genetiku, uh, da moramo znati ovaj, um, na primjer um, o, kako se zove ovim um, plodovima, znači o sjemenju, sjemenju sve, da uzgoj može biti u plastenicima, u staklenicima i slično. Nisam recimo mislila da će to također to obuhvaćati, etimologiju neku, nego sam mislila da ćemo odmah bi krenit i ići po ne znam, ima dosta prak biti će ići van i birat biljke, upoznavati se s njima, ali zapravo to je cijeli jedan proces gdje vi morate zapravo naučiti sve prvo o tlu, o biljkama, o sjemenu, da bi zapravo uopće mogli odabrati koje bilje ide i na određeno tlo, a između ostalog ne obuhvaća samo znači bilje, nego i voće i povrće. To je recimo isto bila jedna novost koju nisam znala kad sam upisivala faks, ali eto, sad znam. E, s obzirom na nekakav e, dio gdje zapravo hortikultura obuhvaća sve ovo oplemenjivanje bilja, ali isto tako i nekakvu mehanizaciju, korištenje različitih strojeva, e, koliko zapravo sa drugim studentima sa drugih smjerova možeš u budućnosti surađivati? Pa mogu surađivati zato što Znači potrebni su mi možda e, ratari <laughs> ili neki drugi srodni e, agroekonomi. Agroekonomi također, da hvala. Ovaj koji znači me, što ste rekli međusobno se oplemenjujemo e, danas sutra nadam se da ću imati dovoljno znanja znači u uređenju vrtova, ali da ćemo moći koristiti pomoć drugih struka kako bi poboljšala svoj rad. E, s obzirom na podneblje u kojem živimo, nekako ta kultura je zapravo e, najpopularnija, ja bih rekla, i od ranijih godina ljudi su se bavili poljoprivredom. E, je li te to potaknulo s obzirom na podneblje u kojem živimo isto kao nekakav okidač za upisivanje i koliko zapravo misliš da bi to bio nekakvo zanimanje koje bi bilo popularno u budućnosti? Pa definitivno mislim da bi bilo popularno jer kao što sam rekla, znači ne radi se samo o uzgoju, plemenjivanju i uređenju vrtova, nego znači i uređivanju obradivih površina sa povrćem voćem kako se kako zapravo idu jedne s drugima biljke, odnosno da li će, sad karikiram, da li će kruška ovaj, u svom razvoju na, možda naštetiti nekoj druge biljci, odnosno da li će oduzeti previše hranjivog tla ovaj, i takve neke stvari, tako da ovaj, svakako može biti popularno i je popularno što ste rekli za ovo podneblje, jer ovaj, tu se ljudi dugo bave poljoprivredom, a između ostalog popularne su, što ste rekli ranije, te serije o uređenju vrtova, pa mislim da to kod mladih, što je između ostalog i kod mene bio slučaj, nekako potaknulo me zapravo to upišem, a upisom na fak sam zapravo još stekla dojam koliko je dobro širok taj spektar i šta sve mogu raditi, a da ne, ne tiče se nužno e, drveća i e, nekog ukrasnog bilja. E, gledaš vrtlaricu možda? Naravno, da, da, da, to je svakodnevno, to je vikendom uvijek je vrtlarica na programu, tako da da. Znači, e, nekakvi uzori, bez obzira na zanimanje možda koje nije, recimo, ili ekonomija, nije, ja bih rekla, ne znam, političke znanosti ili nekakva psihologija, nego evo, dosta specifično područje u kojem se možda možeš na drugačiji način, recimo, izraziti. Pa je, da, ima definitivno nekih uzora na ovom području Republike Hrvatske može to biti vrtlarica, da. <laughs> ja mislim da će vrtlarici biti drago ako bude slušala ovu emisiju. Kakav su student, to je studentica hortikulture mora biti, koje su njene vještine ili zapravo nema puno razlike između bilo kojeg drugog studenta? Pa nema neke pretjerane razlike, ono što e, mislim dobrog studenta izvaja od možda malo e, neuspješnijeg je taj trud koji moraš ulagati, to jest trebao bi ulagati, zanimanje, interes uopće za to područje, ali nešto možda što je specifično za a, ovaj studije, ta neka može inovativnost i maštovitost koju trebaš danas, sutra, baš upravo iz, u tom području uređenja. Jel? Koji su nekakvi kolegi koje, ovaj, evo, ponovit ćemo druga godina pred diplomskog studija, e, možda ne moramo govoriti o svakom pojedinačno, ali čisto da stvorimo sliku e, s čime se zapravo bavite na drugoj godini, koji su to kolegi koje slušate? Pa evo, na primjer, imamo fertilizaciju u hortikulturi, e, znači gnojenje i to, zatim ekofiziologiju, ishranu bilja, što je biljkama uopće potrebno ovaj, za rast i pogodan razvoj, entomologiju, genetika, na primjer, što mi je jako zanimljivo, pedologija i mikrobiologija tla, to je recimo sad u ovom predstojećem semestru, tako da to mi je najaktualnije, a i definitivno to je još tjelesna kultura, tjeraju nas još uvijek da ovaj, budemo fizički aktivni, da ne sjedimo samo za knjigom. možda nekakva poruka studentima koji ovaj, e, će sad su ili već, to jest brucoši su, školska godina je krenula, možda nekakav angažman izvan e, fakulteta postoji ili nešto, ili možda učlanjivanje u studentski zbor? Pa zašto da ne, mislim, smatram da se ono što smo pričali o odlikama dobrog studenta je definitivno angažman mimo samih e, predavanja i vježbi koje imaš u sklopu faksa, a ovaj, nešto bi istaknula specifično za, kažem, ovaj studije, možda u Osijeku ima jako puno ovaj, e, vrtnih centara, ovaj, može samo inicijativno obilaziti i pogledati ovaj, kakve oni biljke e, u, uopće nabavljaju, koje su možda pogodne za ovo podneblje, pa i na taj način može nekako potpuniti svakodnevne, svakodnevnu rutinu studentsku. Jel imaš možda balkon ili neku manju terasu gdje bi mogla početi sa svojim nekim uzgojem ovaj, za početak, pa onda možda doći do velikog plastenika, pa onda možda i proizvoditi nešto za velike trgovačke lance, je li ti to ovaj plan ili ćeš ipak biti malo nekako ipak u privatnijem dijelu? Pa za početak ovaj, u svom tu iznamjerom stančiću na VBK ovaj, <laughs> si malo nešto sadim. Ovaj, za je to začinsko bilje i neke ovako svakodnevne stvari koje mogu koristiti. A ovaj, kao što sam rekla ovaj, ranije, eh, doma sam E, uvijek s mamom nešto sadila, tako da ovaj, za početak bi možda se tamo ovaj, proširila, a u budućnosti vidjet ćeš, ima još tri godine ispred mene. E, tek je početak školske godine, u stvari akademske godine, e, kako se pripremaš ili već si jedan od onih studenta koji jedva čekaju da ovo sve završi? E, pa malo sam još potremam jer je ono, još uvijek isto sve meni svježe, ali ovaj, a ništa standardno predavanja, tjeram se da se ustanem ujutro i to je to. Iza nas je Bolonja i bolonski proces, evo 12 godina već e, normalno sa svim svojim prednostima i sa svim svojim nedostacima onakvim kakvim, kakvim jesu. E, Poljoprivredni fakultet je prije e, godinu dana bio nositelj jednog projekta Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u kojem smo željeli napraviti određene iskorake, htjeli smo stvari napraviti, odnosno standardizirati naše standarde zanimanja, ali i standarde kvalifikacija, upisati te standarde zanimanja i standarde kvalifikacija s jednim dijelom u nacionalnu klasifikaciju zanimanja, s druge strane u hrvatski e, registar Eh, ovaj, kvalifikacija. Eh, samim time smo uvidjeli potrebu s obzirom na 12 godina i s obzirom na tržišni sustav gospodarstva i dinamične promjene koje se odvijaju s obzirom na tehniku i tehnologiju koja je prisutna i u samoj poljoprivredi, jako intenzivna. Mi smo ustvari na neki način išli u jednome segmentu da smo studijske programe dalje išli i proširiti i nadamo se da ćemo od iduće akademske godine, se moći pohvaliti, da ćemo na preddiplomskom studiju uvesti još jedan studijski program poljoprivreda i zaštita okoliša, a na diplomskom studiju išli bi u smislu e, daljnjega one potrebe koja u stvari se nameće na sadašnjim uvjetima, ono što opet Evropska unija na neki način dodatno potiče, to su stvari tehnički sustav i gospodarenje energijom kao takvom. Svakako da se tu javlja i e, poljoprivredna biotehnologija i jedan bi segment posebno dali na samome vrtlarstvu, znači na radno intenzivnim kulturama gdje u stvari obiteljska poljoprivredna gospodarstva treba i sebe naći i u stvari ono u čemu opet Hrvatska ima i tekako velike komparativne prednosti koje bi trebala iskoristiti i na taj način u stvari pokušavamo se prilagoditi potrebama samoga tržišta. Moram reći da poljoprivredni Poljoprivredni fakultet jako dobro surađuje sa gospodarskim subjektima i da u sklopu tih gospodarskih subjekti u stvari kojega imamo jako dobre suradnje. E, također naši studenti idu i na stručnu praksu. E, uz to Poljoprivredni fakultet ima i svoja tri pokušališta. Imamo pokušalište u Mandivčevcu gdje imamo e, koje je veličine tri hektara, jedan e, cijela 3 hektara su u stvari vinogradi gdje studenti obavljaju određena, određena i istraživanja i određenu praksu po pitanju svega onoga što se tiče samoga vinogradarstva kao takvoga. Imamo također 50 hektara tu upravo nedaleko našoj e, nedaljnoj okruženju, to je u stvari pokušalište Klisa gdje se, obavlja, gdje se obavlja ovaj, ratarska proizvodnja kao takva. Imamo također projekat, ovaj, odnosno pokušalište Antunovac gdje imamo 8 hektara. Svakako da nam je želja naša pokušališta i proširiti, proizvodno tu mislim na kolege na tehniku i nadamo se da ćemo kroz ovu akademsku godinu uspjeti riješiti i četvrto pokušalište koje upravo u toj namjeni, to bi bilo u stvari pokušalište Kozjak e, u kojem bi onda trebali se imati jednu zaokruženu cjelinu po pitanju e, obavljanja e, studentske prakse. Svakako da ta pokušališta su u stvari naši poligoni za naš znanstveno, znanstveni rad, ne samo za nastav nego i znanstveni rad, tako da očekujemo da kroz ta naša pokušališta, u stvari ona tehnologiju i onaj dio što se u znanstvenom dijelu radi bude tako, tako rekući jedna velika spona i mogućnost e, implementacije tih tehnologija i inovacija sa e, našim gospodarstvom. E, kreće nova, u stvari slijedi vam nova akademska godina, novi upisi, e, novi, nove aktivnosti, novi projekti. Evo što bi se kratko trebalo događati u akademskoj godini 2017-2018. Pa svakako mi ćemo nastaviti ovom dinamikom kako, kako smo i do sada radili. Normalna stvar nama je cilj unaprijediti taj dio cjelokupne nastave. Moram reći da smo ove, do ove akademske godine uveli i ured za kvalitetu e, koji će dodatno se poboljšati rad sa studentima a osim toga također imamo u vidu uvesti ured za karijeru studenata gdje bi u stvari pokušali e, dovesti određene gospodarske subjekte ili aktere u samoj poljoprivrednoj proizvodnji, e, organizirati e, jednom puta mjesečno takozvanu znanstvenu srijedu u kojem bi bili uključeni naši studenti, naši nastavnici, naše kolege alum, iz alumnija, znači naši bivši studenti, prijatelji poljoprivrednog fakulteta u kojem ćemo evo dodatno pokušati napraviti jednu mrežu i gledajući pozitivno ono na stajalište koje nas očekuje po pitanju osnivanja poljoprivredne, eh, odnosno agronomske komore kao takve, eh, na neki način zaštititi eh, struku agronoma, ne da ona bude devolvirana u društvu, nego da ona nađe svoje određeno mjesto i na taj način ćemo u stvari pokušati povezati da u stvari imamo što je moguće veću zaposlivost naših, naših studenata. Ono što je veoma bitno i važno, želimo potaknuti Wagner de Cruz Erasmus Erasmus Plus, to je mobilnost naših studenata, ali ne samo ovaj, odlaznu mobilnost, nego svakako želimo povećati dolaznu mobilnost, rekao bih ne samo studenata, nego i nastavnika i na taj način u stvari pokušati napraviti određene iskorake. Moram reći da ono što nam slijedi sigurno u budućnosti, e, to je u stvari internacionalizacija naših studijskih programa, znači imamo e, već sada u planu uvođenje e, napred, odnosno na diplomskom studiju i studijskih programa na engleskom ovome jeziku kao i na našim poslijediplomskim e, studijima, odnosno na, na doktoratu i na taj način u stvari pokušati privući i inozemne studente stvarajući adekvatne, odnosno atraktivne programe. Najvjerojatnije ćemo ići u neke združene studijske programe, tako da ćemo i sa drugih e, sveučilišta, e, vanjskih dionika, znači unutar okvira Europske unije, u stvari pokušati naći jedne interdisciplinarne studijske programe koji će biti zainteresirani studenti ne samo iz Europske unije, nego i one zemlje koje su izvan EU. E Evo i samo e, za kraj, iako vjerujem da ne postoji recept jer je duga povijest napretka Poljoprivrednog fakulteta, ali za ove novije, novije i mlađe sastavnice Osječkog sveučilišta, na koji način evo napredovati i stvarno biti jedan, e, ja bih rekla, e, kreator lokalnih politika evo, u lokalnoj zajednici i kod studenata, a i kod stručnih suradnika i nastavnika? Pa svakako ono što je najvažnije resurs svakoga fakulteta, to su stvari ljudi, treba ulaziti ulagati u ljude, treba stvoriti sustav u kojima će oni biti motivirani, zaraditi i treba da se fokusirati i dati našim studentima koji su izuzetno vrijedni, ali im treba stvoriti mogućnost i način da oni svoju kreativnost, i inovativnost na neki način pokažu i dokažu. Prema tome mi smo u postupku sigurno i poljoprivrednih fakulteta i sve druge sastavnice sa nekadašnje ekskatedre priči na jedan, jednu interakciju između studenta i profesora, to je na kraju krajeva i cjelokupna bolonjska polunski proces ide u tome smjeru i ako u tome budemo uspjeli i mi, a i druge sastavnice, onda nam slijedi nešto što će sigurno biti optimistično za opstanak i fakulteta e, i naših mladih ljudi. E, Mislim da je to najbolji recept za sve to. A svakako u znanstvenome smislu treba se javljati na e, projekte, treba stvarati određene istraživačke timove jer samo kroz istraživačke timove i kroz e, projekte koje se nude sada u Europskoj uniji kroz različite oblike i različite suradnje ovaj, možemo zasigurno e, napraviti velike iskorake i pozicionirati pojedine fakultete pa i samo učilišta, ne samo u Hrvatskoj nego i na cjelokupnom europskom prostoru kao takvom.